yildirim va amir temir boshchiligida ikki musulmon qo'shinini o'rtasida bo'lib o'tgan jang haqida o'rgangan edik bugungi darsimizda ana shu jang oqibatida asirga tushib qolgan boyazid yildirim va asrlikda vafot topganidan keyingi uni o'g'illarni o'rtasida taxtga vorislik va u uchun bo'lgan kurashdan keyin Boyazid Yildirimni o'g'illaridan Sultan Muhammad Jalabiyni otasidan keyin 812-yili taxtga o'tirgan Boyzid Yildirimni o'g'li Sultan Muhammad Jalabiyni ishlaridan boshlaymiz. Sultan Muhammad Jalabiyni asosiy mana shu sultonlik davridagi ishi bu ichki janglar bo'lib, ya'ni Amir Temir Usmoniylar davlatini deyarli sindirgandan keyin Usmoniylar davlatini qo'l ostidagi yurtlar, shaharlar va viloyatlar bo'yinsinmasdan qolgan va isyon qilgan bir qancha viloyatlarga va amirliklarga bo'linib ketgan holatda edi. Sultan Muhammad Jalabini bo'ynidagi asosiy vazifalardan ana shu yo'qotilgan yurtlarni, yo'qotilgan shaharlarni, amirliklarni qaytarib olishlik turgan edi. Sultan oqolona bir tariqada ish olib bordi. Avvalo u ichki fitnalarni bartaraf qilishlik va davlat ishlarini tartibga solishlik va shu bilan birgalikda e, bunga vaqt kerak bo'lganligi uchun rumliklar bilan e, sulh qilib o'z ishlarini davom ettirdi to 824-yilgacha. Va bu 43 yoshida Edirna shahrida vafot topdi. Vafot topishidan oldin saltanatni o'g'li Sultan Muradxon ikkinchiga vasiyat qildi. Shuningdek, Sultan Muhammad Jalabi juda ham bir ilm fanni yaxshi ko'radigan bir sultonlardan bo'lib mashhur bo'lgan va shuningdek Usmoniylar sultonlarining ichida birinchi sultonki Makka ga muayyan bir miqdorda Makka va Madina shaharlarini kambag'al bechoralariga taqsimlashlik uchun Makka amiriga pul jo'natgan sultonlardan bo'ldi. Ya'ni sulton qanchalar bir qiyin bir vaqtda tursa ham mana shu markazdagi kambag'al beva bechora mana bunday insonlarni holidan xabar olishlik, ularni og'irini yengil qilishlikdek ishlarga bel bog'lagan bir yaxshi sultonlardan edi. So'ngra sultonning vafotidan keyin Taxtga Boyazid Yildirimni nevarasi, Muhammad Fatihning otasi Sultan Muradxon 2-chi o'tirdi. Bu taxtga o'tirganda uning umri 18 yosh, ya'ni yosh bir sulton edi. U avvalo ishlarni dushmanlar bilan sulh qilishlik bilan boshladi, ya'ni Kirmon va shuningdek Vengriya qirollari bilan 5 yillik sulh noma qildi. Va bu sulhdan maqsad asosan Osiyodagi qo'ldan ketgan viloyatlarni yana itoatga keltirishlik edi. Bob Sultan 824-yili saltanatga kelgan bo'lsa, so'ngra 9 yildan keyin, ya'ni bir qisqa muddatda Gresiyani Saloniki shahrini fath qilishlikka erishdi. So'ngra Konstantinopolni fath qilishligi uchun Asosiy Konstantinopolga yordam keladigan shaharlarni fath qilishlik kerak edi, ularni qo'lga olishlik kerak edi. U mana bu ishlarga bel bog'ladi, xususan Serb va Albaniya va Balqon shaharlarini qo'lga kiritishlik, ularni fath qilishlik uchun harakat boshladi. Va juda ko'p janglar olib bordi, xususan serblar bilan va bolgarlar bilan va albaniyalar bilan e, katta katta janglar olib bordi va u butun hayotini mana shunday katta katta janglar bilan alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihodlar bilan o'tkazishlik bilan zaiflikka uchradi va shundan so'ng u ibodat bilan vaqtini o'tkazishlik uchun sultonlikni o'g'li sulton Muhammad 2, ya'ni Muhammad Fotihga topshirdi. Sultan Muhammad Fatih saltanatni qabul qilib olganda u 14 yosh edi. Bu kichik va tajribasiz sultonni saltanatga o'tirganidan hayratlanib, shuningdek fursatni g'animat bilib, salibiylar Usmoniylar davlatiga katta bir qo'shin bilan kelib, uni tormor qilmoqchi bo'lishdi. Shunda Sultan Muhammad Fatih bir zukkolik qilib, dadasini yana saltanatga qaytarib va unga 40 ming lashkar bilan salibiylarga qarshi jangga chiqishlikni buyuradi va Sultan xon salibiylar bilan qattiq jang qilib, faqatgina 150 ta shahid berib, salibiylarni xatrasini Usmoniylar davlatidan aratadi. So'ngra 49 yoshida 30 yil sultonlik qilgandan keyin Sultan Muradxon vafot topadi. Shu o'rinda bir nuqtaga e'tibor beradigan bo'lsak, Turkiya davlati ana shu davrda salaflarimiz, ajdodlarimiz davrida Yevropani qon qashatadigan, Yevropaliklarning ustiga balo bo'lgan va shuningdek Yevropalarga hujum uyushtirishda eng muhim davlat bo'lgan Yevropaga eshik bo'lgan bir islom markazi bo'lganligini ko'ramiz. Ammo hozir esa Turkiya davlati musulmonlarni davlatlarning ichida eng xor zalil bo'lgan buni asosiy sababi Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi jihodni tark qilishlik, islom qonun qoidalarini, shariatni tark qilishlik uni o'rniga demokratiyani olib kelishlik va bilan birgalikda ana shu Yevropaga qo'l bo'lishlik uchun har doim ariza ko'tarib, so'lagini oqizib turgan bir ayanchli bir qulga aylanganligini ko'ramizki, bu faqatgina mana shu Alloh subhanahu va taoloni yo'lida jang qilishlikni tark qilishlik oqibati bo'ldi. Bir vaqtlar musulmonlarning xaloskori bo'lgan, musulmonlarning lashkari bo'lgan Yevropaliklarning dushmani bo'lgan davlat bu zamonaga kelib, Yevropani ham tavog'i bo'lib, Yevropaliklar tomonidan musulmonlarni ustiga ularni yo'qotishligi uchun, ularni qatl qilishligi uchun, ularni izzatini toplashligi uchun kelayotgan lashkarga aylandi. Sultan Muradxon 2 vafot topgandan keyin davlatni Sultan Muhammad 2 ya'ni Muhammad Fatih olib bordi. Dadasini vafot topgandan 2 yil keyin Konstantinopolni 2 yilga tayyorgarlikdan keyin fath qilishga harakat qildi. Sultan Muhammad Fatih Konstantinopolni fath qilishligidan oldin 7 asr davomida juda ko'p islom sherlari Konstantinopolni fath qilishlikni orzu qilishgan va unga tashna bo'lishgan edi. Ulardan birinchisi Ali radhiyallohu anhu davrlarida 34-yili 654-yili Muaviya radhiyallohu anhu harakat qilgan edilar. Keyin Muaviya radhiyallohu anhu o'g'illari Yazid ibn Muaviya 47-yili harakat qilgan edi. 3-chi bor esa Sufyon ibn Aws Muaviya radhiyallohu anhu xilofatlarida 52-yili harakat qilgan edi. 4-chi bor Maslama ibn Abdul Malik Umar ibn Abdul Azizni xilofatli davrlarida harakat qilgan edi. Shuningdek, Hisham ibn Abdul Malik 121-hijriyda harakat qilgan edi va 7-chi bor xalifa Harun ar-Rashid 182-yili harakat qilgan edi. Bu bizlarni salaflarimizni, bahodirlarimizni bu shaharni fath qilishlikka juda ham oshiqishliklari, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ikki shahar, ya'ni Rom va Herakl shahri Konstantinopol fath qilinadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan edilar. Shunda sahoba radhiyallohu anhumlar ulardan qaysi biri birinchi fath qilinadi deb so'rashganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hiraqlni shahri, ya'ni Konstantinopol degan edilar. Shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu Konstantinopolni fath qilgan amirni eng yaxshi amir va uni fath qilgan qo'shinni eng yaxshi qo'shin deb bashorat bergan edilar. Bu hadislarni eshitgandan keyin bizlarni salafi solihlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadis muboraklaridagi eng yaxshi amir yoki eng yaxshi qo'shin bo'lib qolishlikni orzu qilishib intilishgan edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadislariga, bashoratlariga juda ham bir muhabbatda, sidq dilda bo'lishgan edi. Ha, har bir musulmon kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan mana bu ishlarda ishtirok etib qolay deb yurishligi kerak. Bu ishlarni g'animat bilishligi kerak. Nafaqat mana bunday hadislar, balki barcha hadislardagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan guruhlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan qo'shin, jamoat bilan bo'lishlik bu baxtlarga sazovor bo'lishlik kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xususan bizlarni davrimizda Konstantinopol fathi o'tib ketdi, lekin bizlarni davrimizda kelayotgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislariki yakhruju min Khurasan ra'yatun sud la yarudduha shay'un hatta tunsaba bi iliya Xurosondan qora bayroqlar chiqadiki, ularni biror narsa rad qila olmaydi, to Iliyaga tikilmagungacha degan edilar. Ya'ni qora bayroq egalari har doim harakatda turgan jamoa, har doim harakatda turgan guruh va shuningdek bu jamoa bu guruhni biror narsa aldalmaydi, biror narsa ularni g'oyalariga erishishlikka, maqsadlarini ro'yobga chiqarishliklari uchun to'g'anoq bo'la olmaydi, biror narsa aldalmaydi degan bu Rasululloh sollallohu alayhi va hadislariga kirib qolishdek baxt bizlarni oldimizda turibdi. Shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bu hozirgi kunda guruhlar ko'payishligi, yoyinki jamoatlar ko'payishligi yoki jang maydonlari ko'payishligida qayerlarda turishlik, kimlar bilan bo'lishlikni bashorat berganliklari, xabarini berganliklarini ko'radigan bo'lsak, biz qayerda kim bilan turganligimizni va turayotganligimiz ayni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan buyruqlari ekanligini bilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Burayda radhiyallohu anhu aytadilarki, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعوث كثيرة فكونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها سوء Burayda radıyallahu anh dediler ki, Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim ki, yükşe aytardilar جدا كوب جروخ guruhlar bo'ladi. Sizlar Xuroson guruhida bo'linglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sahobalarga aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga aytibdilarki, Xuroson guruhida bo'linglar deyaptilar. So'ngra Marv shahriga tushinglar, chunki uni Zulqarnayn qurgandir va unga barakat so'rab duo qilgandir va uni ahliga yomonlik zarar bera olmaydi dedilar. Shuningdek, Savban radhiyallohu anhu Rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar "Idza ra'aytumul ra'yat as-sud faqad qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullohi al-Mahdi." Qora bayroqlarni ko'rsalarning Khurasan tarafidan kelganligini ularni oldiga kelinglar, chunki ularni ichida Alloh subhanahu va taoloning xalifasi Mahdi bordir deb marhamat qiladilar. yoki boshqa bir rivoyatda falyatihim walau habban ala salji ularni oldiga qorlarni ustida emaklab bo'lsa ham kelinglar deb marhamat qiladilar. Bu hadislardan Xorason lashkarini Xorason guruhini qanday bir muhim guruhligi, hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barchani bu guruhlarga qo'shilishligini, bu guruhlar bilan bu jamoat bilan bo'lishligini buyurayotganliklari bu juda ham bir ahamiyatli, juda ham bir muhim ekanligini bildiradi. Demak, ayniki salaflarimiz, sahoba radhiyallohu anhumlar va bizlarning bahodir fotihlarimiz Konstantinopolni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari, bashoratlarini qo'lga kiritishligi uchun qanday harakat qilishgan bo'lsa, bizlarning qo'limizdan Konstantinopol chiqib ketdi, uni fath qila olmadik, lekin ikkinchi shahar bo'lgan Rum shahrini fath qilishlikka ular kabi harakat qilishligimiz kerak va shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bashorat bergan bergan bu Xorasan guruhi bilan bo'lishligimiz va uni bayrog'ini hech kim qaytara olmaydigan bu bayrog'ini to olib oborib tikishligimiz bizlarning ustimizdagi burchdir. Sultan Muhammad Fatihni Konstantinopolni fath qilishlikdan oldingi tayyorgarliklarini ko'radigan bo'lsak, bu sulton, bu amir dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan naqadar yaxshi amir ekanligini bilamizki, u amir ana shu Konstantinopol shahrini fath qilishligi uchun qanday tayyorgarlik qilganligini, kuchli harbiy tayyorgarlik va shuningdek oliy qiyodatini ko'rganimizda bunga shohid bo'lamiz. Sultan Muhammad Fatih 9 tilni bilishligi bundan bilinadiki, u bizlarni davrimizdagi amiri qo'mondon yoinki musulmonlarga o'xshab bizlardan bu kofir mal'unlar ilmlarni o'g'irlab ketishgan, ular bizlardan taraqqiyotni o'rganishgan deb o'tirmagan, balki u ularni tillarini o'rganishlik bilan birgalikda ularni qilayotgan ishlari, ularni taraqqiyotdagi izlanishlari, ulardan barchasidan boxabar bo'lib turgan. Uni oldidagi eng katta to'siq bo'lgan Konstantinopol devorlarini yorib o'tishlik bu turgan edi. Buning uchun u o'z vaqtini ayamadi. Muhandislarni jalb qildi. U muhandislarni qandayin qiyinchiliklardan qatti nazar ularni hozirlashlikni buyurdiki, bizga o'xshab biror bir qiyinchilik, biror bir Konstantinopol devorlaridek bizlarga qiyin bir ish bo'lgan stukachlarni urib tushirishligi uchun bor muhandislarni ishlatalmasan yoki bor muhandislarni olib olmasan o'tirmadi. balki muhandislarni agarchi dushmanni zindonida bo'lsa ham uni olib kelishlikka u sa'y harakat qildi va u bunga mustahkam azimati bilan erishdi. Shuningdek u bu zamonadagi mujohidlar, bu zamonadagi jamoatlar kabi katta-katta orzularni, katta-katta bir naqshalarni oldiga qo'yib olib, lekin uni tayyorgarligini qilmasdan o'tirmadi. balki faqatgina bir shaharni fath qilishlik uchun 250 ming lashkar to'pladi. Ya'ni maqsadga erishishlik uchun uni tayyorgarligini qilishlik kerak edi, u tayyorgarligini qildi. Aksincha bizlar esa katta-katta davlatlarni o'zimizni oldimizga qo'yib olamiz, ularni fath qilamiz deymiz u 250 ming u yoqda tursin, 2,5 ming lashkarni tayyorlashlikka ham harakat qilmaymiz. va shuningdek u 180 ta kemalarni 1 mil masofaga otadigan yarim tonna o'q otadigan to'plar bilan to'plangan guruhlarni tayyor qildi. Bu tayyorgarliklarni ko'rgan Konstantinopol qiroli Konstantin hayratlanib, dahshatga tushib qolib, salibiylardan yordam so'radi va salibiylar yordamlari kemalari ular tarafga yo'lga chiqdi. So'ngra bu kemalar musulmonlar kemalariga to'qnashib, o'rtada qattiq jang o'tdi va bu jangda ular yutuqqa erishib, Konstantinopol portiga kirib olishlikka muvaffaq bo'lishdi. So'ngra Konstantinopolliklar tomonidan tayyorlangan suv zanjirlari ko'tarilib, musulmon kemalari Konstantinopolga kira olmay qoldi. Sultan Muhammad Fatih bu voqeadan keyin Konstantinopol portiga musulmonlar kemasi qanday kirishligi haqida fikr yurita boshladi. Va unga bir juda ham bir hayratlanadigan fikr keldiki, u to'soq bo'lib turgan zanjirlarni aylanib o'tishligi uchun quruqlik tarafidan 10 mil masofani kemalar bilan kesib o'tishlik edi. va u buni uchun quruqlikni ustiga taxta yo'l qurdirib va uni yog' bilan yog'lantirib 70 ta kemani qurol aslihasi bilan sudrab, sig'antirib oborishlikka muvaffaq bo'ldi. Bir kechani o'zida salibiylarni hayratga soldirib, kemalarini ular tarafga o'tkazib qo'ydi. 857-hijriy 20-jumodil uloda 1453-yil 29-mayda sulton o'z qo'shiniga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'rishlikni buyurdi. Ana shuni kechasi qo'shin takbiru tahlilu zikru ibodatlar bilan fathni kutib o'tkazishdi va ertasi kuni Sultan Muhammad Fatih hujum qilishlikka buyruq berdi. 150 ming lashkar hujumga otlandi. Devorlar to'plar bilan urib berildi. Kemalar ular tarafga yelkanlarini soldi. Musulmon lashkarlari kofirlarni qatl qilishib, kallalarini olishib, shaharga kirib borishdi. Shahar fath qilingandan keyin Sultan Muhammad Fatih qilgan birinchi ishlaridan Ayasofiya Sofiya cherkovini musulmonlar uchun masjidga aylantirib, unda azon ayttirdi. Va shuningdek u Konstantinopol shahrini Islombol shahri deb nomlab, dunyo xaritasidan Konstantinopol nomini o'chirishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni islomlarini olib kirishlikka islom bo'l deb qo'ydi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, davrlar o'tishligi bilan bu ummat, bu insonlar, bu musulmonlar o'zlarini ajdodlarini mehnatini habada qilishdi. Bu insonlar qonlar berib, qurbonliklar berib olingan shaharni, fath qilingan shaharni ular yana kofirlarga arzimas sariqchaqalarga arzimas aldovlar bilan berib qo'yishdiki, Bu muqaddas masjidni, pok masjidni ular uchun yana muzeylar u yana kofir mushriklar kirib tomosha qiladigan xonalarga aylantirishdi. Muhammad Fatih qo'ygan islom bo'lni o'rniga kufr va shirk bo'lsin, bid'at bo'lsin deb u shaharni kufr va shirk bid'atlarga to'ldirishdi. Shuningdek, uni shundayin tahrif qilishdi. Islomni shundayin o'zgartirishdiki, hattoyinki shaharga qo'yilgan nomini Islom o'rniga Istanbul qilib qo'yishdi. Alloh subhanahu va taolodan mana bu qurbonliklarni, mehnat va mashaqqatlarni qadriga yetmaydigan mana bundek ummatdan qilib qo'lishligidan panoh so'raylik. Bizlarni salaflarimiz, birodarlarimiz qo'lga kiritgan yutuq muvaffaqiyatlarni, mag'lubiyat izzatu izzat shon sharafni xorlik uzorlikka aylantirib qo'yishlikdan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raylik. Muhammad Fatih o'zini eng yaxshi amirman yoki eng yaxshi qo'shinmiz deb ular o'tirib qolishmadi. Balki ular yana futuhatlarni davom ettirishdi. Bunda ular Konstantinni ikki og'asi Tomas va Dim, Dimtriosdan jizya olishib, ularni shaharlarini ularni qo'l ostida qoldirishdi. So'ngra Muhammad Fotih Danub daryosini oldidagi Belgrad shahriga yetib borib, uni daryo va quruqlikdan muhosara qilib turdi. So'ngra u bosh vaziri Mahmud Poshoni serblarni boshqa shaharlarni ham fath qilishlikka jo'natdi. 1458-yildan 1460-yil 2 yil ichida Serb shaharlari barchasi fath qilindi. Shuningdek, Yunon shaharlari ham fath qilinib, hattoki Tasos va Baros orollari ham fath qilindi. 1462-yili Bosniya qiroli xiroj berishlikdan bo'yin tortganligi uchun ularga qarshi jang qilib, ularni mag'lub qildi va uni o'g'lini qatl qilishlikka buyruq berdi. Shu bilan Bosniya diyori ham Muhammad Fatihni qo'l ostiga kirdi. Shuningdek, Arjos va Venetsiyani qo'l ostidagi Najirbonit orollari bularni fata qilishib, Alloh subhanahu va taoloni juda ham ko'p bir ne'matlariga erishdi. So'ngra Muhammad Fatih Vengriya shaharlarini fath qilishligi uchun yo'lga chiqdi va shuningdek u Yunon va Italiya o'rtasidagi orollarni ham fath qildi. So'ngra u Italiyani pop qarorgohi bo'lgan Rum shaharini fath qilib, popni cherkoviga otini bog'lashlikni qasamini ichdi va Italiyani fath uchun harakat qilib Ahmad boshoni O'trant shahrini fath qilishligi uchun jo'natdi. 1480-yil milodiy yili avgust oyida Otrant shahri ham kuch bilan fath qilindi. So'ngra 1481-yili Sultan Muhammad Fatih 53 yoshida 31 yil hukmronlik qilib vafot topdi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad Fatihni qo'li bilan bu ummatga shon shavkat, izzat va obro' fatahlar nasib qildiki, Yevropaning juda ko'p shaharlari, ko'p yurtlari, xususan Serbiya, Bosniya, Albaniya va Gretsiya va ularni orollari musulmonlar qo'liga tushdi. Alloh subhanahu va taolo ushbu ummatini Fatihaniga Alloh subhanahu va taolo kishidan rozi bo'lib joylarini jannatda qilishligini va shuningdek amalga oshirolmagan Rum shahrini fathini bizlarning qo'limiz bilan qilishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Shuningdek Alloh subhanahu va taolodan panoh so'raymizki, mana bunday fotihlarimiz haqida nojo'ya gaplarni gapirishlik Muhammad fotihni mushrikka chiqaruvchi toifalardan bo'lmasligimiz kerak. o'tgan ajdodlarimizni yaxshiliklariga va qilgan chiroyli amallariga ergashishlikka va uni davom ettirishlikka tavfiq so'rab qolamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib köparlendin, orlanding uyg'on ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dünya işin hiç qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yolg'on aldanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing bas endi och och och ko'zing uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on ey musulmon Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dünyanı saldı. musulmoncha namin kaldı, uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan açtı bu Kafirge kofirga yo'qdir nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qaymor bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. G'aflat Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda kal ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köp uygan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on indi ey musulmon